tri pratiquer. Premier exercice, les diphtongues. Piu. Teu. Brau. Bleu. Fau. Deuxième exercice. Evet. Liu. Brau. Crier. Leor. Skrif. Reu. Ono. Reor. Han. Virus. Mevel. Lano. Gar. Reva. Salve. Gweon. Zau. Gaur. Votin.